Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жаба плигає і питає А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка, скрипотушка. А ти хто? Ква я жаба. Скрекотушка, скрекотушка, пусти мене. От їх уже і двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички і питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка, скрепотушка. Жабка, скрекотушка. Іди мене. Іди. От їх уже і троє. Коли це біжить лисичка, та й до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка скрепотушка. Жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик. Ти хто? А я е, лисичка, сестричка, пустіть і мене. От вже їх і четверо сидить. Аж суне вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавиці? Мишка шкряботушка. Жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик. Та лисичка, сестричка, а ти хто? То я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та вже йди. Уліз і той. Уже їх п'ятеро. де не взявся, біжить кабан. А хто хто ці рукавиці? Мишка скрепотушка. Апка скрекотушка. Зайчик побігайчик. Лисичка, сестричка. Вовчик братик. А ти хто? А я кабан і клан. Попустіть мене. що там влізу, влізу, пусти. пусти. Ну, що ж же з тобою робити? Іди. Уліз і той. Уже їх шестеро. Уже там їм тісно, що й нікуди. Коли це трещать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве та й питається. А хто, хто в цій рукавиці? гайчик. Лисичка, сестричка. Вовчик, братик. Кабанік вам. А ти хто? як вас багато, а я ведмідь набрідь. Пустіть і мене. Ну, куди ж ми тебе пустимо, коли і так тісно? Та якось будемо. Та йди, ну, тільки з краю Поліз ведмідь все наростало, та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Тоді він назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавички.